Radio Sova, Sova, Sova. Gamofon. Gamofon. Dobro večer, dragi slušatelji. Evo nas opet u još jednoj emisiji Gamofona. Večera su s vama tri učenice iz gimnazije Andrije Mohorovičića. Ja sam Marta. Ja sam Gea. Ja sam Darija. Pa ovaj, u današnjem programu Gamofona imamo dva intervjua. Jedan je sa profesorom Karasmanom, profesor sociologije i filozofije i drugi je sa bivšom učenicom naše škole Marine Barnov koja je bila u Nantu. A ova emisija posvećena je danu škole koji se odvija sutra. Posvećena je također i rođenju uh, Mohorovičića Eh, naša vrata nam se eh, vam se otvaraju eh, dva popodne. Ako nas će se odvijati razne radionice, jezične, likovne, glumačke, glazbene i slično. Također naša učenica Marina Banov koju ćemo danas intervjuirati ima prezentaciju o svom putu. Evo nastavku poslušate intervju sa profesorom i sa Marinom. S nama je danas večeras profesor, naš profesor sociologije, David Karasman. Dobro večer. Dobro večer. Pa možete se ovaj za početak predstaviti. Ja sam David Karasman, predajem u gimnaziji Andrija Mohorović Rijeka, predajem filozofiju, logiku i sociologiju, u gimnaziji sam 13 godina i to je to. Možete nam otprilike reći kako izgleda vaš sat? moj sat sociologije. Sociologije. sociologije. Pa moj sat sociologije izgleda tako da pokušavam razgovarati s učenicima, da pokušavam teme koje obrađujemo približiti što, što je više moguće e, učenicima da od te sociologije dobiju nešto što će im biti životno e, korisno i da na neki način se uključe i unesu svoje stavove, mišljenja, iskustva u, u i u obradu tih tema. Dobro. Možete li iz tog razgovora vašeg na satu vidjeti neke promjene u generacijama sada i prije i u njihovim stavovima i njihovim razmišljanjima i tako dalje? Pa promjene, neka generalizacija ti je možda mrvicu nezahvalna sa tu davati generalizaciju, da doista postoji promjena nekakva a, koja ide iz generacije u generaciju, da se tu vidi neki trendovi, pogotovo jer nemamo takvih istraživanja baš koji bi tako nešto potvrdili, ali mi se čini da tu postoji onako, da se može primijetiti kako u određenim razredima postoje a, različite recimo to tako subkulture ili društvene grupice koje imaju različite vrijednosne stavove. Iz generacije u generaciju se ponavljaju ti obrazci gotovo vrijednostnih stavova i na neki način to daje onu dinamiku i samim razredima, ali i onda i životu u školi. to je ono od onog nekakvog mainstreama koji uzima možda veći dio učenik pa do nekakvih krajeva onih koji u potpunosti nestaju, gotovo polako povučeno prolaze kroz, kroz školu i onih nekih alternativaca koji se žele istaknuti i biti malo drugačiji od, od ostalih mislite li da učenici imaju priliku izraziti sebe i svoje mišljenje konkretno kroz vaš, vašu nastavu? Pa Ili konkretno u mhm. Pa ne znam ga, imaš li priliku izraziti mišljenje kroz moju nastavu? pa ja iskreno mogu izraziti svoje mišljenje kroz nastavu. pa onda mislim da da, mislim da imaju priliku izraziti. Mišljenje sad ne znam kako je kod drugih kolega, ali vjerujem da da vjerujem da imaju priliku, pogotovo kod ovih društveno-humanističkih predmeta koje ja predajem, mislim da tamo u stvari bez vaših stavova i razvijanja vaših stavova ti predmeti na neki način gube smisa, odnosno svrhu. Pa da. Pa da. <laughs> pa A, ovaj, a imati neku metodu kako motivirati učenike na rad i na primjer na neke izvan, izvan nastavne aktivnosti, kako možete poticati ljude, to jest učenike e, i razgovarati, o čemu bi više trebalo razgovarati čemu bi se više trebalo raditi u školi. Da, da, pa čini mi se da ti tu nema neke metode koja bi bila onako da im možeš izraziti kao algoritam, pa sad to trebaš raditi, trebaš raditi ABCD i onda ćeš dobiti to. To ti je ono, pristupiš učeniku, probaš sa njim razgovarati, s obzirom da mi je sad već onako recimo da sam malo stariji pa je sve teže uspostaviti neki <laughs> direktni, direktnu komunikaciju, ali pristupiš učeniku i probaš naprosto razgovarati tako da maknete one barijere koje postoje u školi, uh, formalne koje se moraju ostvariti i onda s vremenom ti se naprosto desi da učenici počinju pokazivati što oni bi željeli raditi. Uh, tako je pokrenuta fotogrupa, tako je pokrenuta uh, nekakva grupa koja igra bridge, tako je pokrenuta hrpa toga što smo radili u školi i onda s vremenom ti se to počinje prenositi iz generacije u generaciju i onda sami učenici ti počnu dolaziti. Tako da čini mi se da u stvari treba gotovo popustiti učenicima i oni će sami izoblikovati to što žele raditi, organizirati se i uglavnom pokrenuti uh, to što su htjeli raditi u školi. A misli da su učenici dovoljno zainteresirani za izvan nastavne aktivnosti? Da, da. da. Mislim da li mislite kao profesor naše škole da vi imate neku, ajmo reći, potrebu ili neku obvezu da e, s učenicima razgovarate, ajmo tako, to tako nazvat na samo i ako vidite u njima neku... E, neku želju ili volju za nečim više, da li vi imate e, potrebu razgovarati s njima izvan nastave? Onako sa strane da ga povučete za rukav i ovaj... Pa, da, pa mislim da ti u nastavi se dovoljno vremena, ono, dovoljno ti je prilike u samoj nastavi da vidiš da ti netko, da netko ima infinitet prema stanovitim stvarima. Mislim da učenici u školi već otprilike znaju što s kojim profesorom mogu raditi, odnosno mhm. kakve izvan nastavne aktivnosti mogu i biti, da, možeš e, pristupiti učeniku, ponuditi mu to, učenici uglavnom pozitivno reagiraju u krajnjoj liniji, tako sam gej došao i geja krenula sa fotogrupom i e, možda ti geja najbolji, možda bi najbolje da geju pitamo o njenim iskustvima ovaj, motivacije za fotogrupu. Pa daj reci Izvoli. ovaj, kako to izgleda? Pa nađemo se svakih dva tjedna, e, jedan bivši učenik nam drži predavanja što se tiče same fotografije i čak podosta naučimo od njega onda sami odradimo neki svoj zadatak, slikamo, sada će biti izložba za dan škole i tako. Slikamo i zabavljamo se i Profesor, imate vi šta za dodat u vezi te izložbe i dan škole sutra? Da, sutra slavimo 23. rođendan naše škole, 26. a izgleda mi mlađa, tako mladoliku škola <laughs> A, dakle, dan škole je se poklapa sa rođendanom Andrije Mohorovićića, koji je doduše sljedeći tjedan, s obzirom da nam je sutra u petak popodnevna smjena, pa da onda na neki način to sve bude malo opuštenije. u sklopu toga imamo poprilično bogat program koji možete naći na web stranicama naše škole, a između ostalog će tu biti onda izložba fotografija, 20 fotografija a, fotogrupe koja se u biti ove godine gotovo ponovno u potpunosti obnovila, tako da od nekih 8-9 članova, sad malo fluktuiramo, je svega dvoje od prošle godine, dvije učenice, ostali su svi novi i čini mi se da ovo je biti prva izložba i onako nadam se da ću dobro, da će biti dobro primljena, fotografije su poprilično dobre. Josip Šore koji pomaže, bivši učenik koji pomaže, koji vodi u biti sada samo radionice i, slično je prilično zadovoljan sa time i eto, ako ste u blizini škole možete doći u učionicu 201, sutra nakon 15 sati pogledati izložbu. Super. Gea, ekstra pitanje. I sada šta mislite, Hrvatska, Bjelorusija, kako će završiti? Hoćemo li zržati bez dubnjaka? <laughs> Hoćemo. <laughs> Dobro. <laughs> Super. Hvala profesore na intervju, vidimo se u školi i za kraj vaša glazbena želja. E, glazbena želja bilo što od Boba Dilana, a vidimo se u školi, pozdrav. Gamofon. Gamofon. E, dobro večer, s nama je večeras Marina Bano, bivša učenica naše škole. Pa evo Marina, predstavi nam se. Pa dobro večer dragim slušateljima i Marta, hvala ti. pa evo, zovem se Marina. neki od vas su me možda čuli na gamofonu prošle godine. Sada sam studentica na tehničkom fakultetu i eto, to je samo od mene. Odlično. Čuli smo da si imala jako zanimljiv deseti mjesec, pa možeš li nam nešto ispričati o tome? E, tako je. U desetom mjesecu sam evo, otišla u Francusku kako bih u gradu Nantu pred evo, jedno šestdesetak mladih ljudi iz cijele Europe mogla predstaviti naš projekt Gamciju od prošle godine, dakle nešto humanitarno što su učenici pripremili. I tako smo jedno tjedan dana, to jest pet dana točnije, proveli, dakle, tamo je svatko došao sa nekim svojim projektom i svi su oni imali, dali nekakvu umjetničku komponentu ili humanitarnu ili društvenu ili... Uglavnom, bilo je dosta tako mladih kreativnih ljudi koji su, je svatko od njih nešto napravio i htio to predstaviti drugima. To su sve bile inicijative i tako smo evo u pet dana se zbližili, razmijenili te sve ideje, ono, imali smo i dosta radionica, on, na primjer, kako smisliti projekt, kako raditi nekakvu međunarodnu suradnju i tako. Je li nešto posebno ostavilo dojam na tebe? Pa, Evo, definitivno mi je bilo zanimljivo, ono, cijela ta energija, nekako nisi naviknut ono, u svakodnevnom životu, ono, svako se bavi svojim, ono, ne znam, odu na faks i onda odu doma i tako, ono ne znam, ono, neko uobičajena svakodnevnica. Ali onda kad si tamo i onda onako upoznaš sve te ljude, ona, ono, svi su iz druge e, države, ono, to je jednostavno skup onako puno mladih e, kreativnih ljudi i svako od njih nekako pridonosi svojoj zajednici i stvarno su ono, svako od njih je zanimljiv imati nešto novo za reći, možete naučiti o svojoj kulturi, jednostavno cijela ta raznolikost i pozitivna energija. Spomenula si da si tamo bila pet dana. Pa je li ti to bilo dovoljno za tvoje očekivanje od boravka tamo? Pa evo, u pet dana se stvarno puno toga desilo. Čovjek ne bi nikad pomislio da u pet dana možeš spojiti 30 kompletnih stranaca u udobnim rasponu od 18 pa do 30 godina, ali evo, baš se možeš e, jako lijepo sprijateljiti s nekime i baš smo se dobro zabavili. A da mi je falilo <laughs> vremena je, voljela bih da je trajalo dulje ali ipak je bilo prekrasno i iznad mojih očekivanja. A kako ti se svidio sam grad? Nant je prekrasan grad. Evo, ako itko ikada pomislio joj išao bi u Francusku, Pariz je tako zanimljiv, ali ne znam, Pariz mi je skup ili Pariz je prevelik. Stvarno, Nant je prekrasan grad. Baš ono, vidi se da imaju jako veliki umjetnički nagon. Na svakom koraku imate umjetničke instalacije. Ima puno, ima puno tako nekakvih i povijesnih dijelova grada, ali jako je moderan i baš je, baš je prekrasan. Ima i prirodne ljepote, ljepi parkove. Ma divan je grad, evo stvarno. E, čuli smo da si prije bila član Gamofona, pa možeš li nam reći razlog zbog kojeg si se odlučila baš za to? A nemam pojma zapravo. E, mislim, ja sam bila u prvotnoj e, ekipi Gamofona, mi smo to sve započeli. I baš mi je onako bilo zanimljivo nekakav koncept, nisam nikada onako pomislila ono šta, šta bi mogla raditi na radiju, ali evo, čisto da zato da probam nešto novo i svidjelo mi se i nadam se da se i vama to sviđa. Sjećaš li se možda svoje prve emisije koje si radila? um, <laughs> trebala bi se sjećati. <laughs> Znam da smo dosta radili na muzici, da smo imali nekakve intervjue. ajme ne sjećam se. <laughs> Treba, ok, pa Marina, je li Nant bio važan za tebe i za tvoju školu? Pa definitivno, evo za mene je bilo jedno prekrasno iskustvo gdje sam mogla puno naučiti o nekim novim stvarima, a za moju školu evo mislim da može biti ponosno što smo predstavili njen projekt, a, to jest trebala bi biti ponosna jer ono ipak smo bili jedini predstavnici iz cijele Hrvatske sa tako nekakvim projektom i kreativni, tako da da, mislim da je bilo važno i meni i cijelom gamu. Kad smo se već prisjetili tvoje škole, možeš li nam možda reći ko ti je bio najdraži profesor tamo i ko ti je sad najviše fali dok si na faksu? Hm. Najdraži profesor, uh, to ne bi trebalo ovako javno priznati. <laughs> Um, ali fali mi, evo, fali mi profesorica iz matematike, baš um, neko uvijek onako, matematika u srednjoj školi jako i ovaj moram učiti i tako to, ali zapravo baš nas je lijepo pripremila i svi novi profesori iz matematike koliko god da su posebni na svoj način, nekako navikla sam se na njen način rada i to mi fali. Odlično. Pa Marina, hvala ti što si bila večera s nama. Za kraj imaš li kakvu glazbenu želju? Mm, može li možda So What od Pink? Može. Dragi slušatelji, hvala, e, ostanite uz naš program i uživajte uz pjesmu So What. Gamofon. S nama je danas i naš učenik Noa koji će nam pobliže prikazati naš program e, za sutra na dan škole. Pa evo Noa reci nam nešto o radionicama koje će se odvijati sutra. Pa sutra će glavna radionica biti zapravo radionice u prostoriji biologije e, gdje će se održavati plazmoliza, ekstrakcija DNA te sekcija srca koju ću ja izvoditi. Osim toga, od interesantnih događaja će biti predstavljanje robota Hexapoda koje će održavati učenik škole, koje mala tajna planiram hakirati. A uz to kao interesantan dijeli će biti prodavanje palačinki koje će se moći također naravno i ukrasti u takozvane katiri ili učionici 308 i teroru profesora Šinka u školi. No, kviz iz matematike pokušava privući učenike time što dijeli bonove za te besplatne kao palačinke u toj učionici. Tako da vidit ćemo što će od toga ispasti. Sutra se odvijaju neke sportske aktivnosti, jel tako? Pa vidio sam da neki članovi mog razloga skupljaju članove za nekav tim, ali ne navijam za njih. Tako da sva sreća njima i biti će odbojkaško prvenstvo. Dama. Ali navijajte za treći dva, mi smo u finalu 100%, tako da <laughs> budite uz nas. Kao i svaki drugi razred. Uh, uz to će se održavati interesantna šetnja gradom koji je cilj prikazati učenicima zapravo grad i interesantne stvari koje vjerujte, vjerovali ili ne, vjerojatno ne znate. Dobro, imaš li još nešto zanimljivo za dodati u vezi sutrašnjeg dana? Pa za kraj programa će se odvijati karaoke na kojima će učenici moći ispustiti svoje emocije kroz užasnu tinejdžersku glazbu te još gore glasove. Hvala na slušanju i doviđenja. <laughs> Hvala Noa. Gamofon.